Грек намагається говорити серйозно. Так я ж вам кажу, що книга десь поділася, тому й дзвоню вам, щоб ви розшукали. Зрозумів. Очі грека лукаво заблищали. Вибачайте, а гребінець у вас є? Що, який гребінець? Ваш. То яким ви розчісуєтеся? Є? Ніде не дівся. При чим тут гребінець? От коли зникне гребінець, негайно дзвоніть нам, ми шукатимемо. А книга приходу і відходу не являє собою матеріальної цінності, тому шукайте її самі. Як це так самі? А ви для чого? От заходьте у вільний від відходу і приходу час до нас, і я вам розповім, а поки що бувайте здорові, лагідно промовив грек і поклав трубку. Ой, Михайло Йосиповичу, і влетить же вам колись за подібні жарти, хитнув я головою, хоча й не міг стримати усмішки. Е, заодно й тобі, як моєму начальникові, за те, що погано виховуєш мене, зиркнув хитруватими очима. Але ж я мушу якось зборонитися від тих неполоханих ідіотів, котрі ніяк не переводяться. Хоч книжку їй знайти. Відходи, приходи. Грек, старший за мене на вісім років, у карному розшуку почав працювати ще до війни. Розумний кмітливий працівник з феноменальною пам'яттю. Я підозріваю, що саме занадто гострий язик, недипломатичну прямоту і категоричність у розмовах з начальством він просувається службовими сходинками не так швидко, як мав би згідно з його здібностями. Коли попереднього начальника відділу карного розшуку Карнаухова висунули в обласне управління, всі були переконані, що його місце займе майор Грек. Та цілком несподівано і насамперед для мене. Начальником призначили мене, перевівши з лінійного залізничного відділу, а Михайло Йосипович так і залишився заступником. Цим я і пояснював собі певну прохолодність у ставленні до мене працівників відділу, крім хіба Сергія Кучерявого, якого за два роки перед цим перевели сюди з нашого залізничного відділу, та самого Михайла Йосиповича. Він з першого дня обрав розмову зі мною підкреслено доброзичливий, хоч і забарвлений добродушною іронією тон, котрий ані трішки не ображав мене. Він, як було й раніше, казав мені ти, а я йому ви. І всі сприймали ці незвичні між начальником та заступником стосунки як цілком природне нормальне явище. Я проінформував товаришів про нараду полковника. Коли виходили, Шурикян попросив. Можна зайти на хвилинку, товаришу майор. Хочу показати вам одного свого охресника. І якщо ненадовго, п'ять хвилин не більше. Він завів до мене хлопця років 17 з довгим чубом, скошеним на лівий бік чола. От полюбуйтеся, товаришу майор, на цього артиста-ексцентрика. Грицько-чередник. Та й саме ще три роки тому обікрав ларьок на Пушкарській вулиці. Був у дитячій колонії, а коли повернувся, то я поручився за нього своєю дурною головою. Він тиснув себе пальцем у чоло. Поручився, бо хлопець він загалом непоганий, випадково став на хибну доріжку. Це я так гадав. А тепер порадьте мені, у кого я маю позичати очі, щоб на людей дивитися. Я ж тоді мало не зламав собі язика, поки умови товаришів з електролампового що підшукали йому місце на заводі. Його прийняли як порядну людину. Уявіть собі, товаришу майор. Дзвонять мені вчора звідти. Зупинили, мовляв, вашого протеже при спробі винести з заводу три кишенькових ліхтарики. Шурикян театрально схопився за голову. Три дурних ліхтарики. Та я вже казав, що коли він такий нещасний та бідний, то я йому сам купив би ті ліхтарики, ніж терпіти таку ганьбу. Та е, що ви, Гамлете Арменовичу, таке говорите? Казав же вам, що взяв їх із збракованих, там їх у скрині бозна скільки валяється. То це ти в такий спосіб вирішив боротися з браком, так? патетично вигукнув Гамлет. А для чого взяли ліхтарики? На продаж? запитав я. Який там продаж? Один для себе взяв, а два хлопцям. Кажуть, працюєш на електроламповому, а нам не можеш два нещасних ліхтарика організувати.